Oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh Endi birodarlarimizdan muftiy Zarning ma'ruzasini birgalikda tinglaymiz. Jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم برادرلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى حمد سنا بوسن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گا صلوات لر بوسن اللہ تعالی فضل مہربان لکھے بز گئے بول دکھے بگن بز ہجرت دیار لر دے اتروپس alloh taolaning ne'matlari rosa ko'p bizga berilgan eng katta ne'mat iymondir alloh taolaning fazli bo'ldi alhamdulillah iymonga musharraf bo'ldik ko'p shukr qilishimiz kerak sizlar mumkin meni bilasizlar tanisizlarki men o'zbek qomdan emasman lekin bizni shu yerda jam qilgan narsa o'zbeklik emas, tojiklik emas. Oq rangi, sariq rangi yo qora rangi emas. Faqat va faqat islom va iymon bizni shu yerda jam qildi. Faqat iymon bilan yaxshi muomala qilishga muvaffaq bo'ldik. Birodar bo'lishga muvaffaq bo'ldik. agar iymon bo'lmasa nauzu billah islom ne'mati bizda bo'lmaganda nauzu billah biz birga o'tirmas edik shuning uchun birodarlar agar til jihatdan xato bo'lsa uni kechirasizlar jiddiy bo'lib darsda o'tirishga harakat qilasizlar shu narsa sizlarning eslarida tursinki shu jamoat jihodiy jamoat shu jamoat nizomiy jamoat shunaqa deb o'ylamaslik kerak hech kim mana mulla keldi masjidda da'vat bo'lyapti juma kunida bo'ladigan da'vatlardan unaqa emas birodarlar nizom bo'lish kerak odob axloq hamma narsaga rioya bo'lish kerak inshaalloh biz bormiz sizlar ham borsizlar inshaalloh menda unaqa ko'p ilmi yo'q. Lekin biz ma'murmiz, majburmiz. Alloh taolo tomonidan ma'murmiz, buyurilganmiz, majburmiz. Katta ahli ilmlar, shayxul islomlar kelmasa ham biz xizmat qilishimiz kerak. Shuning uchun birodarlar, men sizlarning afzallaridan emasman, nauzubillah. Ilmim ko'p emas. ozmaz ilmimiz bor bo'lmasa keyin birodarlar sobitxon aka muhammad ali domla va boshqa birodarlarimiz bor alloh taolo ularning ilmida amalida baraka bersin alloh taolo ularga ko'p ko'p dinga xizmat qilishni nasib qilsin bizga ham sizlarga ham birinchi gapimiz shuki shukr qilaylik shukr qilaylik Shukr tildan ham bo'ladi. Alhamdulillahi robbil alamin deyish bilan amaldan ham bo'ladi. Amalda shukr istiqomat bilan bo'ladi. Sobit qadamlik bilan bo'ladi. Qancha birodarlar niyat qilib diyorlarda o'zlarini yurtlarida o'tiribdilar. Qachon hijrat qilarman, qachon hijrat qilarman? bizga sizlarga hijrat va jihad yo'llarini tushuntirgan ustozlar hattoki hijratga muvaffaq bo'lilmadi. Ba'zilar ushlanib, qamalib ketdi. Ba'zilar dunyo fitnalarga mubtalo bo'lib o'sha yerda qolib ketdilar. Har xil holatlarni ko'p yaxshi bilasizlar. Har kim o'zini holatini o'ylab ko'rsa, o'zi tushunib oladi. lekin alloh taolo sizlarga shu ne'matini berdi hijrat qilishga muvaffaq bo'ldilar mana alhamdulillah hijrat qilib e'dod ribot Jihad. imom abdulloh Azzam rahimahulloh aytadilarki jihad to'tta narsadan iborat ekan birinchi hijrat va nusrat ikkinchi e'dod uchinchi ribot to'rtinchi qital jihod faqat jang emas i'dod ikki xil bo'ladi birinchi i'dodi badaniy jasadiy i'dod ikkinchi iymoniy i'dod iymoniy i'dod ilm bilan bo'ladi amal bilan bo'ladi mana alhamdulillah harakat qilamiz inshaalloh ozmaz tushuntirishga taqriban 15 yil bo'lyapti alhamdulillah. Allohning fazli bilan jihad yo'llarida yurishni Alloh tavfiq Alloh nasib qildi. Afg'oniston Taliban vaqtlaridan 92-yilda men alhamdulillah ta'lim olganman allohning fazli allohning mehrmonligi bu mana shu yo'llarda yuribmiz Abdulloh azam rahimahullohning da'vatlarini eshitib hijrat va jihad shu narsalarni tushunganmiz Abdulloh azam rahimahulloh aytadiki siz ilm munofiqlikka sabab bo'ladi. Sabab bo'ladi. Bugun ahli ilmlar kammas birodirlar. Madrasalar kammas. Masjidlar lekin ularda jihad yo'q. Jihad yo'qligi uchun ular xiyonatga majbur bo'lyapti. Agarcha shu majburiyatlik shariatda hech narsa emas. har xil fatvolarni berib yuribdi. Bu ularning holati. Lekin agar jihad ilmsiz bo'lsa, bu ham kam xatarlik emas, birodarlar. Agar mujohidlarda ilm bo'lmasa, mujohidlarda fiqhul jihaddan ma'lumot va tushunchalar bo'lmasa, undan keyin mujohid va o'g'rini o'rtasida farq kam qoladi. shuning uchun birodarlar darslarga quloq solasizlar allohdan yordam so'rab inshaalloh darsimizni boshlaymiz sizlar meni birodarlarim sizlar men sizlarni alloh uchun yaxshi ko'raman alhamdulillah sizlarni alloh uchun yaxshi ko'raman alloh sizlardan rozi bo'lsin Allah Teala sizlarning hijratlarini, jihodlarini qabul qilsin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam duo qilar edilarki, Allohumma amdi amdili ashabi hijratahum. Ey Allah, meni sahobalarimni hijratini davomli qilgin. Men ham sizlarga shu duoni qilaman. Sizlar ham bizga shu duoni qilinglar. Lekin shuni ham bilib kim bitta imtihondan chiqsa, ikkita imtihondan muvaffaq bo'lib chiqsa, u hamma imtihonlardan muvaffaq bo'lib chiqadi degan garantiya yo'q. Oqibatimiz ma'lum emas. Ertaga nima bo'ladi, uni biz bilmaymiz. Hech kimning oqibati ma'lum emas. G'urur qilmanglar, kibr qilmanglar. Faqat va faqat shukr qilinglar. Elhamdülillah Allah Teala kufur diyarlardan çıkardı. Allah Teala kafirlerinin kullikden çıkardı. Biz kafirlerge kul edik. Men ham shuni inkor qililmayman, sizlar ham shuni inkor qililmaysizlar. Kim inkor qilsa, u faqat o'zini aldayotgan bo'lsa kerak. Biz hammamiz kofirlarga qul bo'lib yashaganmiz. Alloh taolo sizlarni ham, meni ham shu jihad yo'l bilan aziz qiladi inshaalloh. <clears throat> Boshqa hech qaysi yo'l yo'q. Na demokrat yo'l bilan, na kommunizm yo'l bilan, na boshqa yo'llar bilan, na ilm yo'l bilan, jihodsiz ilm aziz bo'lolmaysizlar. Aziz bo'lasizlar faqat jihad yo'l bilan. Ilmlik jihad yo'l bilan. Birodarlar, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar-ki, Muaviya radhiyallohu ta'ala anhu shu rivoyatni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan naql qiladilar-ki, yazalu min ummati ummatun أمة bi amrillah. Yuqatiluna ala al الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك من امة تمدن برغره شنو قبول ادكي و الله نين امرنا الله نين شريعتنا قائم قلب ترادا الله نين شريعتنا ارنتب ترادا برنش صفت شو o'sha guruhning birinchi sifat shuki, Allohning shariatini o'rnatib turadi. Ikkinchi sifat shuki, yuqatiluna alal haqq. Haq ustida ular jang qiladi. Haq uchun kurashadi. Haq uchun jang qiladi. Zohirina ular g'olib bo'ladi. Ularni hech kim menismasa ham ular g'olib bo'ladi. Hech kimga muhtoj bo'lmaydi. Ba'zi rivoyatlarda aizzatun keladi. Ya'ni ular aziz bo'ladilar. Bu 3-sifat. 4-sifat la yadurruhum man khalafahum va la man khadalahum. Ularga qarshilik qiladiganlar ham ularga ziyon yetkazilmaydi. Ularga ularni yordamsiz tashab ketadiganlar ham ularga ziyon yetkazilmaydi. Bu 4-sifat. ular shu holatlarda turadi. Shu to'rtta sifat bilan musharraf bo'lib turadi. Birinchi sifat nima? Aytinglar. Shariatni o'rnatib turadi. Ikkinchi sifat nima? Haq ustida urushadi. Uchinchi sifat ular g'olib turadi, aziz bo'ladi. To'rtinchi sifat ularga qarshilik qiladiganlar va ularni yordamsiz tashab ketadiganlar ularga ziyon yetkazilmaydi. Ular shu to'rtta sifatda musharraf bo'lib yuradi, yuradi hatta yati amrulloh, ki qiyomat qoyim bo'ladi. Va hum ala zalik ular shu sifatlar bilan turadi. Shuning uchun birodarlar, biz bugun g'arib bo'lganmiz. Butun dunyoda urushayotgan mujohidlar, sangarda turadigan mujohidlar Bularning soni 5000 dan ko'p bo'lmasa kerak. 5000 dan albatta ko'p emas. Bu mubolag'a aytyapman, mubolag'a qilib aytyapman 5000 sizlarga. Bozorda yuradiganlar emas. Haftamat ko'tarish va haftamat oshilib turishda farqi bor, birodirlar. Tushunasizlarmi? Haftamat ko'tarib yurish avtomatni osib yurish unda farq bor. Jang qiladigan, sangarlarda turadigan mujohidlarning soni bugun 5000 desam mubolag'a bo'ladi, birodarlar. Bugun ummatdan chiqqan mujohidlarning soni kam, birodarlar. Biz bugun g'arib bo'lib bo'lib qolganmiz. Qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam Bada al-islamu g'ariba. Islom g'ariblik, begonalik holatda boshlangan ekan. Va sayaudu g'ariban kama bada. Yana ham g'ariblikka qaytadi. Fatuba lil ghuraba. O'sha g'ariblarga jannat bo'lsin. Birodarlar, sizlarga Alloh taolo bergan ne'mat oddiy ne'mat emas. shu g'ariblikni olishga agar biz butun dunyoni qurbon qilsak ham hech narsa emas. Biz g'ariblik ne'matga musharraf bo'lganmiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bizga jannatning bashoratini beryaptilar. Agar inshaalloh sobit qadam bo'lsak, agar inshaalloh istiqomat bilan shariatni o'rnatib malomatlarga parvo qilmasdan yursak, inshaalloh jannatga erishamiz inshaalloh. G'ariblar kim bo'ladi ya Rasululloh deganda, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Allazina yasluhuna idza fasada an nas Odamlar buzilib ketgan paytlarda ular solih kishilar bo'ladilar. Ular yaxshi odamlardan bo'ladilar. ومن يعصيهم أكثر ممن يطيعهم ularning gaplariga quloq solmaydiganlar ko'proq bo'ladi. Ularga itoat qiladiganlar kamgina odamlar bo'ladi. Ularga isyon qiladiganlar, ularni yomon ko'radiganlar, ularni har doim tanqid qiladiganlarning soni ko'p bo'ladi. Jihad bilan islomni o'rnatamiz, jihad bilan shariatni o'rnatamiz degan odamlarni bugun ahmoq deb biladi dunyo. Aksar xalq bizni ahmoq deb biladi. Dunyoning aksar xalqi musulmonlari bular siyosatni bilmaydi dedi. Biz g'arib bo'lganmiz, birodarlar. Lekin bu o'zbekcha g'arib emas, kambag'al degan emas bu. Begona bo'lganmiz biz. Uylarimizni ichidan begonamiz. ota-onani oldida begona bo'lganmiz. Qarshilik qiladi. Bir-birini fikrini tushunmaydi. Begona bo'lganmiz. Bizga hattoki islom tushuntirgan ustozlar o'sha ustozlarni oldidan biz begona bo'lib qolganmiz. Birodarlar, biz bir shunaqa zamonada kelganmizki, al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala al-jamr. dinni ushlab turgan odamning misoli cho'g'ini ushlab turgan odamga o'xshab bo'ladi. Biz shunaqa holatga kelganmiz bugun. Agar cho'g'ini siz ushlab tursangiz, qo'lingiz kuyadi. Tashab qo'ysangiz, nauzu billah murtad bo'lasiz. Dinni ushlash bugun shunaqa bo'lyapti. Xuddi cho'g'ini ushlab turganda bo'lyapti. Ushlab tursangiz ko'yib, ko'yib, ko'yib turasiz. Qalbingiz ko'yadi. Joningiz ko'yadi. Dunyoda bor matolaringiz, hamma narsangiz ko'yib ketadi. Kemangiz ko'yib ketadi. Yurtlar, ota-ona, bobo, hamma narsa ko'yib ketadi. Hech narsa qolmaydi sizga. Lekin sizda shu din cho'g' shaklda qoladi. shu dinni ushlab turishimiz kerak. Tushunyapsizlarmi? Shu dinni birodarlar ushlab turishimiz kerak. Qo'llarimiz ko'yib ketsa ham ushlab turishimiz kerak. Kimga Alloh taolo shu g'amni bergan bo'lsa, u saodatlik odam birodarlar. Kimga Alloh taolo shu dinning g'amini berib qo'ygan bo'lsa, va Allohga shukr qilsin. Qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Man lam yahtamma bi amri al muslimin fa laysa minhum." Kimki musulmonlarning muomalalarida g'amgin bo'lmasa, musulmonlarning muomalalarga aralashmasa, u ulardan emas. U musulmonlardan emas. Bu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislari. Biz birodarlar shu cho'g'ini ushlab turishimiz kerak. Shu g'amda ko'yib-ko'yib turamiz biz. Inshaalloh bir kun kelib Alloh taolo bizga ham shahodat ne'matini beradi. Shahodat ne'mat birodarlar bizga rohatdir inshaalloh. Dunyoda charchamagan odam rohatni bilmaydi. Dunyoda charchamagan odam qanday shahodatni rohat deb qabul qiladi? Jonlarimizni ko'ydirishimiz kerak. Bundan keyingina agar biz shahodat ne'matga erishsak inshaalloh rohat olamiz. Dam olamiz inshaalloh. Dunyoda dam olishga kelmaganmiz. Ish qilishimiz kerak. Fil usri val yusr. yengil bo'lsa, qiyin bo'lsa ish qilishimiz kerak. Fil manshati val makra. Xohlayotgan bo'lsangiz ham, xohlamayotgan bo'lsangiz ham, yo'qayotgan bo'lsa yo yo'qmayotgan bo'lsa ham xizmat qilasiz. Alhamdulillah birodarlar. Alloh taolo hammalarimizdan rozi bo'lsin. Alhamdulillah Alloh taolo bizga shu hijrat ne'matini berdi. Bu oddiy ne'mat emas. Bunga shukr qilinglar. Ondan keyin birodarlar hijrat ne'matini berib Alloh taolo bizni zoya qilmadi. Qanchadan qancha odamlar bugun hijrat qilib o'zining yurtlaridan chiqib ketyaptilar. Lekin ular hijrat degan shariatda min daril kufr ila daril islam aw ila daril hijr aw ila daril jihad. Hijrat degan shuki kufr diyorlardan chiqib islom diyorlarga ya jihad diyorlarga bo'rishdir. Lekin bugun odamlar bittasini qilyapti, ikkinchini qilmayapti. Kufr diyorlardan, zulm diyorlardan chiqyaptilar. Lekin Darul Islom ya Darul Jihodga bormayaptilar. Zulm diyorlardan chiqib Amerikaga boryaptilar. Yevropaga boryaptilar. Makka Madinaga boryaptilar. Makka Madina bugun Dorul Islom emas. Islom tirik emas o'sha yerda. Lekin Alloh taolo sizlarni shu ne'matga musharraf qildiki, kufr, zulm diyorlardan chiqib islom diyorlariga va jihad diyorlariga keldilar. Undan keyin birodarlar alloh taolo sizlarni shu jamoatga olib keldi shu jamoada sizlar yangisizlar lekin alhamdulillah men 8 yildan beri shu jamoatda turibman shu jamoatda xatolar bor nega desangiz biz insonmiz biz malaika emasmiz agar siz Jibril bo'lsangiz, men ham Mikoil bo'lishga harakat qilarman. Lekin siz Jibril bo'lmaysiz, men Mikoil bo'lmayman. Lekin biz insonmiz. Sizlar ham insonsizlar. Bizdan ham xatolar sodir bo'lib turadi, sizlardan ham xatolar sodir bo'ladi. Alloh taolo hammamizni kechirsin. Lekin u xatolar dastur emas. alhamdulillah shu jamoatga kelgansizlar men bitta narsani sizlarga aytaman ki shu shu jamoatga O'zbekiston Islomiy harakatga har xil ayblar, tuhmatlar qo'yilgan. Lekin hech kim shu jamoatni, shu jamoatda bo'lgan mujohidlarni beg'ayrat deb aytilmaydi. Shuni bilib olinglar. Beg'ayratlik qilmaganmiz. Qilmaymiz ham inshaalloh. shu jamoatning eng katta fazilati shuki, Pokistonda jihad shu jamoat boshlangan. Agar shu jamoatda yaxshilik bo'lmaganda, Alloh taolo shu fazilatni bizga bermas edi. Lekin alhamdulillah Alloh taolo bizga shu fazilatini berdi. Ikkinchi fazilat. Imorat suqut bo'lgandan keyin jihad sovib ketganda shu jamoat yana qizdirgan jihodini. Bugun Afg'onistonning shimolida shu jamoatning birodarlari jihod qilyaptilar. Imorati Islomiy Afg'onistonda suqut bo'lgandan keyin Taliblar, mujohidlar, muhojirlar, ansorlar har xil mujohidlar qo'shib ketayotganda shu jamoatning rahbari amirimiz shahid muhammad tohir Faruq rahimaulloh shohikotni tur berdilar amerikaliklarga qarshi jang qilolmaymiz degan fikrda kelganda ummat qori aka rahimaulloh allohning fazli bilan ko'rsatdiki yo'q jang qilsa bo'ladi 70 ta shahid berdilar Menga yaqin amerikalik askarlar o'lib ketganlar. Men o'zim New York Times inglizcha jurnal chiqadi, unda ko'rganman. Unda yozilganki, Shahikot g'az Enakonda degan ular, Enakonda degan ajdaha. Enakonda operationda Amerikada hech qaysi viloyat qolmagan magar unga o'lik bo'lgan. har viloyatga ulik etib borgan. Alhamdulillah shu jamoatning ko'p qurbonliklari bor, birodarlar. Yaxshiliklari bor, birodarlar. Sizlar ham eshitgan bo'lsanglar kerak. Bitta ustoz oq qog'ozni olib chiqdi. Ozmaz majaqlangan joylar ham bor ekan uning ichida. Ustoz aytdiki, nima ko'ryapsizlar? Undan keyin bolalar rasa nima qilib tekshiryapti. Lupa nima bilan ham ko'ryapti, bijli bilan, fanar bilan. Undan keyin bittasi aytdiki, ustoz mana chiziq ko'rinib turibdi. Nima ko'ryapsizlar desa, mana ustoz chiziq bor bunda bitta. Boshqa nima ko'rinib turibdi? Deyich. Ondan keyin ustoz aytdiki, shu katta qog'oz ko'rinmayaptimi sizlarga? Shu katta qog'oz ko'rinmayaptimi sizlarga? Bu oq qog'ozning ichida bir ikkita chiziqlar ko'rinib turibdi. O'zi qog'oz ko'rinmayaptimi? Birodarlar, bizda xatolar bor. Lekin bizda qurbonliklar ham bor. Qog'ozni ham Ok bak qog'oz ham bor-ku. Faqat biriktik ikkita chiziqlar ko'rinsa bo'lmaydi. Men o'zim ko'zim bilan ko'rganman. Balki hozir men ig'lab-ig'lab Alloh taoladan shu duoni qilamanki, ey Alloh meni ham ko'targin. Nimaga? Men birga yashagan birodarlarimdan ozgina birodarlar qoldilar. 500 taman qancha birodarlarni men o'zim ko'zim bilan ko'rganmanki, shahid bo'lib, shahid bo'lib, shahid bo'lib ketdilar. O'zi shu jamoat menga yaqin shahid berganlar. Bergan. Biz qolganlardanmiz. Shu amonatni sizlarga Alloh taolo berdi. Har xil gaplarga quloq solib, bir ikkita kamchiliklarimizni ko'rib, katta qog'ozni istan chiqarmanglar. Birinchi rahbarimiz Tahir aka rahimahulloh shahid bo'lganlar. Ikkinchi rahbarimiz Usmonjon aka rahimahulloh shahid bo'lganlar. Shu jamoatning ustozi ustoz Abu Abdullah Pakistoniy rahimahulloh shahid bo'lganlar. Jumoboy Namangani rahimahulloh shahid bo'lganlar. Abbas Mansur qo'mondon shahid bo'lganlar. Shu jamoatning qo'mondonlari, amirlari, muftilari hammalar shahodatga intilyaptilar va shahid bo'lib ketyaptilar. Mufti Abu Bakr rahimahullah meni shu jamoatga olib kelishga sababchi bo'lgan birodirim shahid bo'lganlar. Ustoz Xolid shu jamoatning muftilaridan bo'ladi. Bugun Afg'onistonda qamoqxonada o'tiribdilar. Mufti Yahya meni ham sinfdoshlarimdan bo'ladi. Bugun O'zbekistonda qamoqxonada bormi, yo'qmi Alloh biladi. Alhamdulillah shu jamoatning mullalari, shu jamoatning muftilari, shu jamoatning qo'mondonlari, shu jamoatning amirlari hammalar shahodatga intiladi va shahodatga erishyapti alhamdulillah. Biz nafs uchun uylarimizdan, yurtlarimizdan, ota-onadan xayrlashib chiqib kelmaganmiz. nafs uchun kelmaganmiz. Biz din uchun chiqqanmiz. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun kathir. Qanchadan qancha payg'ambarlar o'tganki, ular bilan ahli ilmlar, ibodat guzarlar, obid kishilar birga bo'lib jihodga qatnashganlar. Ba'zi rivoyatlarda qutila keladi. Ya'ni ular bilan birga bo'lib qancha abid kishilar va solih kishilar shahid bo'lib ketganlar. Ularning sifati nima bo'lgan? Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Allohning yo'lida ularga kelgan musibatlarda ular zaiflashmaganlar. Sustlashmaganlar. Wa ma da'ufu zaiflashmaganlar vamastakanu taslim bo'lmaganlar egilmaganlar kofirni oldida egilmaganlar vallohu yuhibbus sobirin alloh taolo sobit qadam turadiganlarni yaxshi ko'radi bu ularning sifatlari birodarlar endi alloh taolo ularning duolarini ham aytyapti وما كان قولهم إلا أن قالوا ularning duosi ularning qavli shu bo'lganki robbana g'fir lana zunubana ey allohim gunohlarimizni kechirgin va isrofana fi amrina ishlarimizda haddan o'tilgan haddan tajovuz bo'lgan ishlarimizni ham kechirgin. Mufassirlar aytadilarki, zunubana shaxsiy gunohlardir. Mana men shaxsiy gunohlarim bor. Alloh kechirsin. O'sha zunub, shaxsiy gunohlar. Va israfana fi amrina ishlarimizda hukm qilyotganda jihad qilyotganda siyosiy ishlarni oldiga olib boryapganda targ'ibot nashriyot istixborot ishlarini ta'minot ishlarini qilyotganda xato kamchiliklar bo'lib turadi albatta bo'ladi va isrofana fi amrina mana shu biz ishlarimizda haddan chegaradan o'tib ketgan gunohlarni Alloh kechirgin bu duo kimlarning duosi bu payg'ambarlar bilan bo'ladigan ahli ilmlar, solih kishilarning duolari bu birodirlar. Biz bugun payg'ambarlar bilan birga masmiz. Biz ularga o'xshab sahobalar masmiz. Biz o'sha darajalik obidlar va solihlar masmiz. Ularning duolari shunaqa bo'lsa, Ke Allah bizdan ishlarimizda xatolar sodir bo'ldi deyapti ular. Endi biz nima deishimiz kerak? Bizdan xatolar sodir bo'lmadi deyishimiz kerakmi? Yo'q. Bizdan xatolar sodir bo'ldi. Allohning huzurida biz pashaymonmiz. Alloh taolo bizni kechirsin. Amirlarimizni, kattalarimizni hammalarini kechirsin. kichkinalarni hammalarini kechirsin allohni oldida pashaymonmiz allohni oldida ojizmiz lekin bandalarni oldida pushaymon emasmiz bandalarni oldida sharminda emasmiz nega desangiz vasabbit aqdamana u solih kishilar duo qilib xatolarni tan olib, xatolarni tan olib shunaqa demaganki, bo'ldi endi pachag'amizni chiqargin. Yo'q. Ularning ruhiyalari buzilmagan. Ularning ma'naviyati, iymoni tushmagan. Yanadan kuchaygan. Va sabbit aqdamana Alloh taolaga aytayapti. Alloh taoladan so'rayaptilar. Ey Alloh bizdan gunohlar bo'ldi. Bizdan ishlarimizda xatolar bo'ldi. Lekin ruhiyatimizni ko'targin. Iymonimizni kuchaytirgin. Qadamlarimizni mustahkam Zira ki biz musulmonmiz. Biz mu'minmiz. Biz kofirlarning oldida ojiz bolilmiyimiz. Vansurna alal qawmil kafirin. Kofirlarning ustida Kofirlarning ustiga bizni g'olib qilgin, bizga yordam bergin deb shu kishilar Alloh taoladan duo qilyaptilar. Biz ham Allohning huzurida pashaymonmiz. Allohning huzurida sharmindamiz. Allohning huzurida xatokormiz, ojizmiz, javobgormiz. Alloh taolaga bizlarni, sizlarni hammalarni kechirsin. Lekin biz jihad qilganmiz. Kofirlarni o'ldirganmiz. Josuslarni so'yganmiz. Mazluma opa singillarimizni qisosini olishga harakat qilganmiz. Shunda shubha yo'qki. Ummat bizga yordam bermayotganligi uchun ahli ilmlar bizga yordam bermayotganligi uchun biz ishlarimizga 100 100% muvaffaq bo'lilmayapmiz. Lekin jonimizni qurbon qilganmiz. Jonimizni qo'lqon qilganmiz, qilamiz inshaalloh. Alloh deb chiqqanmiz. Innallazina qalu robbunalloh. Kimlarki Rabbimiz Alloh desa, thumma istaqamu undan keyin sobit qadam tursalar, فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ularga qo'rquv xavf yo'q ular g'amgin bo'lmaydilar qiyomat kunida ulaika ashabul jannati xolidina fiha ular jannatning ahllari doimiy jannatda turadi ular jazaan bima kanu ya'malun bu ularning amallarining evazi deyapti Alloh taolo Biz o'zimizni tazkiya qilmayapmiz. Lekin faqat shuni aytamizki, oq oh, qog'ozni ham ko'ringlar. Faqat shu qog'ozda ko'rinib turgan chiziqlarni ko'rmanglar. Insof qilinglar. Biz birodarlarimiz shahid bo'lib ketyaptilar. Opa singillarimiz salomatlikni yo'qotyaptilar. nazirga qarshi 2007 da jang qilganda, jang bo'lganda singillarimiz tog'larda 3 kun tur turkicha tog'larda aylanib yurganlar. Erkaklar yurilmaydigan, chiqilmaydigan tog'larda opa singillarimiz chiqqanlar. 70-80 yoshga kirgan kamper onaxonlarimiz yurganlar chiqqanlar. sovuq suvlarda yolong'och oyoqlar bilan yurganlar. Bu ularning qurbonliklari birodirlar. Ularning Rafiqul Umar erlari shahid bo'lib ketyaptilar. 1-chi, 2-chi, Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi eri ham shahid bo'lib ketyaptilar. Ularning farzandlari bor, yetimlari bor. Biz şu meydanda erkaklar yakka Ayallar, Ayollar, zaifalar, yetimlar, bevalar, opa singillarimiz ham biz bilan birga sangarda bor. Biz o'zimiz erkaklar maydonda bo'lib, ayollarimizni Amerikaga tashab kelmaganmiz. Ayollarimizni Yevropaga tashab kelmaganmiz. ayollarimizni Arabistonga ya boshqa joylarga tashab kelmaganmiz. Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning siyratini, hayotini tiriltirayotgan jamoatmiz. Fatima radhiyallohu anha onamiz, Oysha onamiz radhiyallohu anha Bular payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va sahobalar bilan birga jang maydonida bo'lganlar. Zaxmilarni davolab, zaxmilarni xizmatlar ni qilib mujohidlarning xizmatlari otlarini saqlab yurganlar. Biz shunaqa ummatdan bo'lamiz. Biz qurbonlik berganmiz. Alloh taolo shu qurbonliklarni qabul qilsin. O'zimizni tazkiyalash uchun shu gaplarni aytmayapman. Alloh taolo qalbimni bilib turibdi. ولا tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman اتقى Lekin malomatchilarga aytmoqchi bo'lyapman. Yo'q. Qog'ozga ham qaranglar, shu oq qog'ozga ham qaranglar. Shu jamoatga ham qaranglar, shu yetimlarga, bevalarga ma'yub bo'lib oyoqlardan uzilgan, qo'llardan uzilgan shu birodarlarni ham bir ko'ringlar. Agar bugun bizga ummat yordam bersa, Allohning fazli bilan. Shu ahli ilmlar bizga yordam bersa, biz maydonda shunaqa mag'lub bo'lib yurmaymiz. Uzeler maza qilib lazzatlanib o'tiribdilar. Lekin biz sizge okşip ota-ona opa singillardan ajrashib chiqqan birodarlarni malomatdan tashamaydilar. har doim ularni malomat qiladilar. Bulardan mana shu xato bo'lyapti, bulardan mana shu xato bo'lyapti. O birodar, bizdan xato bo'lyapti, sizdan kufr bo'lyapti. Siz kofirlar va tog'utlarga itoat qilib yashayapsiz. Biz alhamdulillah musulmon amirlarimizga itoat qilyapmiz. Jihad qilyapmiz-ku alhamdulillah. lekin bizni malomat qiladiganlar kufr qilyapti, kufr. Tog'utlarning soyasida, tog'utlarning tagida itoat qilib yashash kufrdir. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إبراهيم عليه السلام va u kishining sahobalarining hayotida sizlarga yaxshi namuna bordir إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله Eslanglar, vaqtdagi ular o'zining qavmlariga aytganki, biz sizlardan va sizlar ibodat qilayotgan ma'budlardan bezormiz. Kafarna bikum sizlarga kofir bo'lganmiz. Va bada baynana va baynakum al-adawatu wal-baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahda. Sizlar bu oramisdi. dushmanlik, adovatlik zohir bo'lgan. Bugun ummat shu tog'utlardan bezorligini e'lon qilish kerak. Bugun ahli ilmlar shu tog'utlardan bezorligini e'lon qilish kerak. Ya hijrat qilish kerak, ya hijrat qilmasa o'sha yerda shu tog'utlar bilan kurashib turish kerak. Agar unaqa bo'lmasa, ular gunohkor ular. Hech qanday haq yo'q ularda. Biz mujohidlarimizni ayblashga. Mujohidlarimiz qon beryapti, jonini beryapti. Shunaqa mujohidlarni malomat qilishga ularga hech qanday haq yo'q. Lekin ular bizni malomat qiladi. Ular bizni ayblaydi. Lekin biz shu gaplarga e'tibor bermaymiz inshaalloh. yujahiduna fi sabilillah va la yakhafuna lawmata laim allohning haqiqiy mujohidlari haqiqiy bandalari allohning yo'lida jihad qiladilar va la yakhafuna lawmata laim malomatchilarning malomatlardan qo'rqmaydilar lekin alloh taolo shu sifatni shu fazilatni alloh taolo har kimga bermaydi zalika fadlullohi yutihi man yasha bu alloh taolaning mehribonligi kimga xohlasa beradi. Wallahu wasi'un. Alloh taolo saxiy Alloh taolo, baxil emas. Lekin alim, biluvchi Alloh taolo bilib turib beradi. Kimga berish kerak, unga beradi, har kimga bermaydi. Shuning uchun birodarlar, Allohga shokir bandalardan bo'laylik. Shokir bo'laylik, shukr qilaylik. Allohdan rozi bo'laylik. Alloh taolo shunaqa yomon vaqtlarda, shunaqa xatarlik vaqtlarda Biz amallarimiz yomonda, vaqti yomon emas. Amallarimiz yomon. Bugun ummat qilyotgan amallari yomon. shunaqa vaqtlarda alloh taolo bizni sizlarni jihod maydoniga olib keldi qanday shukr qilish kerakmi nima deysizlar shukr qilish kerak shukr qilish kerak sobit qadam bo'lishimiz kerak o'sha payg'ambar sallallohu alayhi sallam aytganlarida la yadurruhum man khalafahum va la man khazalahum shu sifatga erishga harakat qilishimiz kerak bizga qarshilik qilayotganlarga ham e'tibor bermaymiz. Na ular bizga hech qanday ziyon yetkazib oladi. Mumkin jasadimizni yo'qotib yoradi. Mumkin mol davlatlarimizni yo'qotib yoradi. Mumkin boshqa ziyonlarni yetkazadi bizga. Lekin iymonimizga inshaalloh ziyon yetkazilmaydi. Aqidamizga ziyon yetkazilmaydi. La yadurruhum degan bu yerda muhaddislar aytadilar-ki, aqidaviy zarar berilmaydi. Imoniy zarar berilmaydi. Bo'lmasa jonimizni yo'qotsa bo'ladi ular, jasadimizni yo'qotsa bo'ladi. Qilyapti ham, azoblayapti, hamma narsani qilyapti ular. Alloh taolo o'zi ularga kifoya bo'lsin. Alloh taolo bizga ham kuch-quvvat bersinki, biz ham ulardan ba'zilarini so'yaylik. Biz ham ulardan ba'zilarini o'ldiraylik. Kecha ba'zi birodarlar aytayotgan ediki, muftisob biz charchaganmiz. Duo qilaylik, Alloh taolo bizga shahodat bersin. Men aytdim, duo qilaman, Alloh taolo bizga shahodat bersin, lekin 120 yil hayotam bersin. Nimaga deysiz, charjaganmiz dedi. Men aytdim, yo'q. Biz shuncha ko'p o'rilganmiz. Xilofat suqut bo'lgandan beri 24-milodiy chi da xilofat suqut bo'lgan. Xilofat suqut bo'lgandan beri undan oldan roqam. bir asr biz zulmlanganmiz. Urilganmiz. Hali hozir ham davom etyapti. Biz ham ularni uraylik. Biz ham ularni pomal qilaylik. Biz ham ularni so'yaylik. Biz ham ularni xotinlarni, bola chaqalarini cho'ri qilib, qullar qullar qilib olaylik. Biz ham bir narsa qilaylik. Charchadik, charchadik, nimada charchadik? hozirgacha biz bitta qishloqni fath qilolmaganmiz. Birodirlar, Andalusgacha mas'uliyatimiz turibdi. Andalusgacha yer yerlar bu bizniki. Bu musulmonlarniki. Imom Abdulloh Azam rahimahulloh aytadilar-ki, qayerda bir qarich zaminada agar musulmonlarning hukumati bo'lib o'tgan bo'lsa, o'sha bir qarish zaminani ham fath qilish bizga farzi ayn vojibdir. O'sha yerlarni qutqarmagan qadar biz zimmamizdan jihad soqit bo'lmaydi. Biz hech narsa qilmaganmiz. Faqat shuni duo qilaylikki, Ey Alloh, oqibatimiz go'zal bo'lsin. Oqibatimiz go'zal bo'lsa, u shahodat bo'ladimi ya oddiy vafot bo'ladimi, farqi yo'q. Agar oqibatimiz çuraylik bo'lsa, inshaalloh Allohning cemalini ko'rishga erishamiz inshaalloh. Allohning jannatiga muvaffaq bo'lamiz inshaalloh. Lekin ish qilaylik. O'zgina ishlaylik. Nimaga charchab ketyapti? charchashga ijozat yo'q. G'amgin bo'lishga ijozat yo'q. Alloh taolo bizga ijozat bermayapti. Astaezu billah va la tahinu. Charchamanglar. Sust bo'manglar. Zaif bo'manglar deyapti Alloh taolo. Va la tahzanu. G'amgin bo'manglar. Va antumul a'launa in kuntum mu'minin. Agar sizlar rost haqiqiy mu'min bo'lsanglar, sizlar g'olib bo'lasizlar. Charchashga ijozat yo'q. Sust bo'lishga ijozat yo'q. Zaiflashga ijozat yo'q. Hozir men ishlayotgan edim birodarlar bilan o'tirib berdi 80 ga kirgan bitta kamper. Demokrat 80 ga kirgan. ovozi ham chunonlik bo'lmayapti nima deyapti undan so'rayapti 80 ga kirgansiz bo'ldi endi uyga o'tirmaysizmi pensiyaga chiqmaysizmi de yo'q hayotimni oxirgacha kurashaman dedi demokratni tiriltirish uchun demokrat tariqani tiriltirish uchun hayotimni oxirigacha kurashaman deydi. Oxir nima bo'ldi? Biz haqda bo'lib nimaga tez charchab ketamiz? Ular botilda bo'lib ham charchamaydi. Mashaqqatlar bor. Lekin aytdim-ku boshida. Shu mashaqqatlar, shu qiyinchiliklar shu hamma narsani ko'rgandan keyin charchab, charchab nima bo'lgandan keyin to'yib, to'y bo'lgandan keyin daf'atan Alloh taolo bizga shahodat ne'matini bersa, inshaalloh dam olarmiz. Shu uchun birodarlar, charchamanglar. Bu baxt iymon bilan hidoyat bu dunyoda taxt g'ariblarga jannat bo'lsin buyuk bu baxt siyosatu makr hiyla tinna yoqar Alloh doim g'ariblarga kulib boqar Alloh doim g'ariblarga kulib boqar Bas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoat qo'lidadir Alloh qo'li Alloh qo'li hijrat jihad jamoatga nima yetsin azizlikda sadoqatga nima yetsin hijrat jihad jamoatga nima yetsin azizlikda sadoqatga nima yetsin vafodorlar maqsad murodiga yetsin bu ne'matga noshkurlar o'lib ketsin bu ne'matga noshkurlar o'lib ketsin oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Allah qo'li Allah qo'li Asan emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning usti qo'lidadir Alloh qo'li Alloh qo'li Hushyor bo'ling umr tezda o'tib ketar Ixlos bilan kam amal ham bizga yetar Hushyor bo'ling umr tezda o'tib ketar ixlos bilan kem amal ham bizga yetar buyuk ishlar bilan ixlos topilmasa ko'zi ochilmas inson doim qoqilmasa ko'zi ochilmas inson doim qoqilmasa oson emas do'stlar jannat yo'li Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jannat jamoatning üstüdedir Allah kulu Allah kulu